сам сказав. Усе закрутилося на технічній раді. От з цього й почни. Тільки не пий так багато, несамохідь, поморщившись, попросив Кримчак. Огієнко вдав, що не почув його останніх слів. Рада. А що, може, і справді звідти? Хоч то таке не початок. І сама рада все сталося несподівано. Та то була не рада, грім у ясну годину. А ти поясни мені, що таке пам'ять. Іноді того, що сталося три дні тому, не пам'ятаю. А той день стоїть переді мною все життя. А було ж це, дай Боже, ага, пригадати не можу. таки давно. Він припалив цигарку, жадібно тричі підряд затягнувся. Оця зустріч і для мене дещо з'ясує до кінця. Найбільша плутанина в людських душах. Ось ти мене поважаєш? Бач, злякався стандартне запитання алкоголіка. Але ж усі не тільки п'яниці вимагають поваги. А за що поважати? І кого поважати, а кого не поважати? Скільки нас сиділо тоді на засіданні? І хто був чесний, а хто нечесний? Хто помилявся, хто був упереджений, шукав якоїсь користі? Я це зрозумів тільки пізніше. Дехто переконував себе. Мовляв, так і треба. Дехто, а що я можу зробити? А були такі, що намагалися нічого не бачити. Ну, та суди сам, збоку, як кажуть, видніше. А те, що мені видно, те, що я надумав і додумав. Кажу ж, я дружив із Іриною, і з Іршею працюю більше двадцяти років. Може, знаю не все, але дуже багато. Стільки, що зміг би заповнити майже всі, як то кажуть, темні чи, може, білі місця. Потягуючи цигарку, яка часто пригасала, він розповів в чомусь тривіальну, а в чомусь і оригінальну історію яку автор і подає на суд читачів. Розділ другий. Місця всім не вистачило. Це був невеликий кабінетик у новому будинку. І Денис Іванович Майдан, директор проектного інституту запропонував перейти до малого залу засідань. У зал лише на десять рядів людей набилося як у рукавичку, ще й товпилися в коридорі, навмисно лишивши напівпричинені двері. Ті, хто стояв у коридорі, бачили кілька спин та краєчок столу президії, але чули. За столом сидів майдан, високий чоловік з сухим, неусміхненим обличчям, з чорними нерухливими очима, задивленими кудись. Обличчя теж було якесь нерухоме, і, мабуть, через те здавалося недобрим. Одні казали, що то маска, щоб не підпускати нікого, що так він бачить своє призначення. А хто що він справді такий? Вітався ледве-ледве тільки очима, рідко коли ходив на інститутські вечори і ніколи не приймав запрошень у гості. Проте в театрі його бачили часто. Казали, що в нього жінка-акторка, що сам він теж непогано грає на піаніно. На старість такі люди майже не родичаються з дітьми і стають зовсім самотніми. Він часто нахиляв голову, і тоді на маківці проглядала чимала пролисина.